ku munsi wa kabiri igenekerezo rya kane gitugutu bibiri na mirongo ibiri na kabiri mwaramutse cyangwa imyiriwe bakunzi ba radiyo isanganiro bivana naho muri ko muradukurikiranira kaze murano makuru agizwe n'ingingo nkuru nkuru zikurikira impapuro z'inzira zisigaye zitangwa nako zisabwa biciye ku buhinga bwa none kuva kuri uyu wa mbere Maurice mbonima komiseri mukuru w'igisata cy'igipolisi kijeje urujya n'uruza ku asigura ko atamuntu n'umwe azosubira gushika hatangirwa izo mpapuro atahawe isango imvura imaze iminsi igwa muri komine mabayi mu ntara ya kibitoke yarononye ibitari bike harimo no gusa gutambura amazu abanyagihugu bagasaba abagera neza kubagarukirako muri bucana yandi y'amagara y'abantu kuri uno wa kabiri tubaganirira ku ndwara y'ububyibuhe burenze obezite mu gifaransa bivugwa ko itera indwara zindi zitandukanye harimo n'ivumbuka ry'umurindi w'amaraso ido n'ido bana natwe muri makuru agarariwe na François Kimana mu buhinga bw'ivyuma mwijumva Omer Nduwayo tukuramutse tuguhe n'ikaze bizera ko iryo barabara rizobagirira akamaro mu iterambere abo rizoca mu matongo n'amazu yabo nabo basaba kuzohabwa umuzibukiro imbere y'uko ibikorwa byo kubaka iyo ndaraye bitangura gerard nibigira kuri iyo mitumba ya birohe muri komine gitega na rusagara muri komine makebuko hazoca iyo barabara ry'indarayi hari ndimo zirimo ibiterwa bitandukanye n'amazu y'abanyagihugu hamwe hamwe ariko hari amashamba y'ibiti izova mu kindi gihugu igaca aho iwacu iyo ndarayi kandi ngo izobagirira akamaro mu iterambere ubu uye abahora baja tanzania baca kure uye bazohora baza kuzana imizigo bazokurira aha hafi nimba ari igitega niho izohagarara nimba ari hehe hanyuma baca batera baza kuzana iyo mizigo ari hafi rero nizeze ngira ngo umuntu nka twe turangura utuntu tuzoturonka kuri makeya hanyuma umusomyi nawe akoroherwa mu gusuma kubera icyo cyuma kizoba caje iryo barizoba ryaje bizoza bizimbutse gusumba uko vya by'aho abana turiko turabyara bazoronka iterambere bakaronka akazi bazokora ariko kandi abo iyo ndarayi izocira mu matongo n'amazu basaba guhabwa umuzibukiro imbere y'uko ibikorwa byo kubaka iyo ndarayi bitangura twe twifuza yuko bazoduha umuzibukiro ibikorwa bitaratangura jewe mu bisanzwe iri barabara rizoca impande y'inzu yiwanje manje nsanzwe ndi n’umufakazi mu nzu ndi umwe none nasaba yuko bondosa akantu nyene kugira nzoronke nanje iyo nja. n'akazu nzobandanya ndereramwo abo bana je nashaka umuzibukiro imbere ritaraba iryo barabara kugira nzoro iyo njana abo bana umuzibukiro nawo woza imbere kuko hari abantu benshi ayo ah, treni zoca mu mazu yabo none bokoresheje kandi batabanje kurunka amafaranga kugira ngo baronke ico bakoresha nta muzibukiro bigeze baduhereza oya baratwanditse gusa muga nta muzibukiro baradu je nk'abo yaciye nk'iwanje baharuye ibiti vy'ivoka byariyo baharura mm, indimo bwakuke bwazo mugabo nta bitoke baharuye iryo barabara ry'indara Nyabarayi bikaba bitegekanijwe ko rizoca ku mitumba imwe imwe y'amakomine atatu yo mu ntara ya Gitega ariyo Itaba Makebuko na Gitega igitega Jean Nibigira ku bwa radio isanganiro Gerard nibigira urakenuye tugumaho igitega nyene tuvuga indero bamwe mu banyeshure babatwa bari mu mashure y'indaro mu ntara ya Gitega bafise ikibazo cy'ubukene bw'ibikoresho by'ishure abavyeyi babo basaba ko bofashwa bagasigura ko mu kubarungika ku ishure bikoze ku mikoro make basanzwe bafise mu bushikiranganje bwo gushigikirana barategekanije ibikoresho byo gufasha abanyeshuri batishoboye n'ayabigeme bafise ibyo biharije ngo bagiye kubitaho ni tubaza muri izo misako bimwe mu byo abanyeshuri b'abatwa bakenye hari nk'amashuka amakaye n'ibindi aho biga ba mu ndaro bamwe barafashijwe na bagenzi babo mu kubaronsa bimwe muri ivyo bikoresho abandi bemeza ko barungitswe mu mashuri y'indaro n'abavyeyi babo ataco batekereye ndagomba no kubipfamo kwanza ivy'amashuri kuno bihagari kubera mbona uburyo atabwo ariko muhira nyine bagize iti wewe nugende nta ko byarinze leta yarinze ibyemera ati ntugende twebwe abandi banyeshuri nibo badufashije twaje ibikoresho tudakwigije tuguma ngaho nyine hanyuma abanyeshuri batubaza ati murabanye ibikoresho toya ntabyo dufise bariyumvire baraduha agakayi kamwe kamwe hambavu y'ibyo bikoresho bakenye umuco w'abigeme b'abatwa bari mu ndaro bahanzwe n'ubukene bw'ibikoresho mu gihe baba bari mu mihango bandungikanye nyine duke gusa ndabona yuko utaza umaze iminsi myinshi ibikoresho ntafise nyine amashuka sifise ayakwiye n'amavuta nyine bishitse agahera urumva simenye ingene noshe nabigenza bampaye ipaki ya kotegisi amezi abiri yo nyine mbona yuko byohurira nyine turitura nk'umunyeshuri akaduha nka zibiri zibiri hanyuma tayari jewe icyo noshobora gusaba nk'abakobwa bakadufasha nyine ibyo abakobwa bakeneye eka n'ababyeyi babo bavuga ko byabaye ngombwa ko bikora ku mwimbu no ku bitungwa kugira barungike abo bana babo mu mashuri y'indaro nubwo ibyo babatekereye bidakwiye nari ifise agahene kamwe konyine hanyuma rero mbone yuko umwana ntushobora kumurungika nta n'ikaye n'imwe yari ifise nta ni akantu yipfuka akantu yipfuka naciye ndamuhe atwara agashuka nyine yipfuka ari ngaho muhira nta gashuka yari ifise hanyuma rero nca ndakagurisha mu bushyikiranganji bwo gushyigikirana bavuga ko bategekanije ibikoresho byo gufasha abanyeshuri batishoboye nayo ku bigeme b'abatwa bari mu ndaro il defonse majyambere avugira ubwo bushyikirangange avuga ko bagiye kubitaho eh, twebwe rero mu mwanya wa mbere twabaye turafatira kuri ibyo bikoresho tumenyereye amakaye amakaramu eh, ariko kitabuza ko nkumbure mu minsi iza dushobora no kwiyumvira gushyiramo n'utwo tuntu ariko no munsi nubamenyesha yuko eh, nk'ubushikiranganje icyo kintu ataje twari bwakorereko zirwaye indwara itaramenyekana yaraya yafashwe kugira ajye gupimirwa mu kigo cy'igihugu kijejwe gupima indwara z'ibitungwa bishikirizwa na Clement Nkeshimana ajejwe igisata kijejwe ubworozi mu buyobozi bw'ibidukikije uburimyi n'ubworozi muri iyo ntara ni nyuma y'igisabo cy'aborozi ko izirwaye zopimwa kugira iyo ndwara imenyekane uwo muyobozi ahamagarira aborozi kubandanya bakurikiza ingingo ziherutse gufatwa n'ibiro bya buramatari zo kurinda irandagata ry'iyo ndwara yandukira cyane nayo abajejwe amagara y'ibitungwa mu ntara ngo bariko baragwiza ibikorwa byo gukurikirana ibitungwa nk'uko tubikesha rero ubworo ubwo buyobozi bw'ubworozi mu ntara ingurube zirenga mirongo ibiri zari zimaze guhitanwa n'iyo ndwara kuzirenga mirongo irindwi zanduye ku mitumba ya mirango na mushishi ni muri komine vyanda mu kiringo cy'iminsi itanu y'indwi iheze isanganiro inama isumba Iwandanya wumviriza ni radio isanganiro isamiranira bujumbura ku mirongo ya mirongo mnani chenda nibicendwi hamwe no hagati mu gihugu kwijana na rimwe aya na makuru mu Kirundi imvura imaze iminsi igwa muri commune mabaye intara ya Cibitoke yarononye ibitari bike harimwo gusambura ibiraro n'amazu eka mbere n'imirima myinshi iratwagwa abanyagihugu bafise ubwoba ko bashobora guterwa n'indwara zitegwa no kunywa amazi mabi bagasaba abagira neza kubafasha niko deme eh, ndahabonye imana ni musitaneri wa komine mabayi aremeza ko icyo kibazo giteye impungenge agashikiriza ariko ko bariko bakorana n'abanyagihugu kugira barabe ingene bokinga ni nkuru tubaza Mireille Kanyange mbwiye muganga ntindekura nze kuzana utuzi ndo nk'utwo ndamuhagiza nayabuze ariko amazi twaba tunywa yose ubu yarakamye bakeka ko indwara zifatiye ku isuku rike zishobora kubafata ni abanyagihugu baturuka mu duce dutandukanye twa komine mabayi anyese n'ibitanga asanzwe agwarije mu bitaro biri ku mugwa mukuru w'iyo komine nk'ubu jewe urabye ibirometero nafashe kugira mve ku bitaro nje kuvoma uyanywa adatetse bikaryoha nimuraba icyo mudufashamo mwebwe mu bijejwe aho ku bitaro naho nyene haravugwa ubukene bw'amazi meza ngo kubera ko imiringoti y'amazi yayo yacitse ngo akaba atasukura ihari bivugwa na Estera Nshimirimana icambere ugiye mu tuzu twa sugumwe usanga hononekaye haba hakenewe amazi amashambure abarwayi baba barimwo ntibashobora kubikore kuhakorera isuku kubera ubukene bw'amazi terance mpabonimana we yahisemwo kuja kuvoma ayo mu mwonga ubusanzwe amazi kuva dimashe yarakamye mu gisagara cyose ubutinda buza kuvoma ku byo bita ibido biri mu misozi mu micungaro yo kuri sante ibarabara rija ku ruhororo aho ibiraro bibiri icyo mu kivogero n'igihuza umutumba wa gasebeye na ruhororo aho ibyo biraro bibiri byacitse mugabo ku munsi wa mbere dukuranye n'abenegihugu twari twaragerageje kubisanasana twavuga kandi imigende itatu y'amazi yacitse umugende witwa nyamagana hariho n'uwundi mugende witwa nyarukore n'uwundi witwa cankanama iyo migende yose ikaba yaracitse kandi ikaba yaracitse umwe umwe ukaba waracitse ahantu henshi cyane usanga harenga habiri ubu ngo bukaba bugize gatatu imvura nyinshi igwa muri uno mwaka igahitana ibintu bitari bike iyo ndongozi cyo kimwe n'abarongoye bompi bagasaba ababishoboye gufasha kugira ngo amazi meza aboneke vuba Mireye Kanyange urakenuye nari nawe babwiye mu ncamake y'ano makuru impapuro z'inzira zisigaye zisabwa biciye ku buhinga bwa none kuva kuri uyu wa mbere mu kiganiro kubamenyesha makuru kuri uyu wa kabiri komiseri mukuru w'igisata cy'igipolisi kijeje uruja n'uruza kumbibe asigura ko kuva ubu umuntu azoshika ahatangirwa izo mpapuro aruka hawe isango biciye kuri uyo muhora Maurice Mbonima ashimangira ko impapuro zose zahora zisabwa zizocishwa aho nyene akanamenyesha ko urutonde ruzobugo nyene no kubaba mu mahanga tumutegabire zijya forumire zose ziriko bijya bintu byose dusaba kugira ngo umuntu aronke izo mpapuro biriko hanyuma rero umuntu amaze kuzuza iyo dosiyo yiwe twebwe ngaha duca tubibona mu mashini ni ukuvuga duca tumuha randevu kare murabona yuko abantu bahora baza bagatona ngaha aha ngaha iminsi yose akagaruka aje kubaza ugasanga no gucikirwa ntibacikiriwe ni ukuvuga ubu umuntu azoza ngaha ari uko yaronse iyo randevu tukamubwira umunsi n'isaha ateza gushikira ngaha nta bantu benshi bashobora gushikira ngaha rimwe nk'uko mza kubibona ngaha kandi rero umuntu iyo randevu bamuhaye ateza kuyubahiriza ni ukuvuga bamuhaye yuko ashika saa mbiri n'inusu twaragize marije y'iminota mirongo itatu gusa nuba muri iyo mirongo itatu iyo minota iheze atarashika imashini yonyine imukuramo ikamushyira inyuma y'abandi bose kugira ngo ntabwo yononera abandi bari baraza inyuma yiwe turabona yuko bikora neza ijana ku ijana amaze kuzisikana twebwe dushakibona ngaha mu mashini kandi ubwo nyine aheje gusikana acaronka mesaje mesaje ya mbere mubwira iti murakoze twabonye yuko mwasabye randevu murindire mu mwanya wundi mwanya turababwira turabaha iyo randevu ni ukuvuga muri uwo mwanya rero dosiye yiwe ikidushikira mu mashini ngaha tumaze kuraba natwe twabona yuko iyo dosiye yiwe ikwiye duca tumuha iyo randevu izo randevu rero ziba ziri otomatize ni ukuvuga iki ni ukuvuga tuvuze tuti uno munsi twakira abantu mirongo itanu n'akarorero ni ukuvuga ujya wa mbere yatanguye nta n'umwe amuca imbere bagenda bakurikirana uko bagiye barashikana ubwo ubwo butumwa bwabo ubu umuntu wese akeneye rande bateza guca kuri urwo rubuga kandi turayimuha ntibishobora kugorana ni ukuvuga iyo yanditse turamwishyura yanditse ataratangiye bavuga ibyiwe tuca tuvugana hanyine kuri ubwo buhinga bwa none tukamubwira tuti wewe tenyenya canke ingo tukwakira amakuru yo mu makungu dutangurire mu makuru avugwa mu makungu imbere y'uko tubashikiriza bucana yandi y'amagara y'abantu duhere ikinshasa aho lieutenant general Christian Chiwewe Songesha ariwe abarizwa ku burongozi bw'igisirikare cya Republika Iharanira Demokrasi ya Kongo kuvejo ku munsi wa mbere ihitamo rya President Felix Chisekedi ryo kuzeza ayo mabanga iyo ntwazangabo y'imyaka 54 rikaba ridatangaje cyane kuko inkuru zo gusubiriza General Celestin Bala yahora arongoye ico gisirikare zari zimaze iminsi zicana cana ko mu biro bikuru vya gisirikare gisirikare eta major mu rurimi rw'igifaransa na rijya yarasanzwe ari ku rutonde ngabo zemerewe kujya mu karuhuko k'izabukuru nk'uko tubikesha urubuga rw'iradiyo y'abafaransa RFI umukuru w'igihugu felix Tshisekedi yatanguye kwizigira Lieutenant General christian Chiwewe kuva mu mwaka wa bibiri na mirongo ibiri yatowe yatowe rero muri kino gihe cy'imishamirano hagati y'umukuru w'igihugu n'uwo yasubiriye kugira arongore umutekano ku bikirimba cy'umukuru w'igihugu ibivuko vya Dar es Salaam na Mombasa bisanzwe ari binini kuruta ibindi muri Afrika y'ubuseruko bisa n'ibiri mu ihiganwa ryo kuba ibivuko biteye igomwe kugira bishobore kwakira imeri n'amato manini manini mu gihe imigambi yerekana ko ikivuko cy'i Dar es Salaam kigiye kwagugwa kugira gishobore kwakira itoni imiliyoni mirongo itatu kuva mu mwaka wa bibiri na mirongo itatu nk'uko bishyikirizwa na Place du Mbosa umurongozi mukuru w'ikigo TPA yikijejwe ibivuko mu gihugu cha Tanzania ikimombasa Mombasa kigihiganwa nico ci Dar es Salaam naco kiriko kiragugwa ku buryo kizoshobora kwakira itoni imiliyoni 47 mu kuva muri uwo mwaka nyene w'ibihumbi 2030 mu gihe cyahora cyakira itoni 30 Elvis Wafula umuhinga mu bijanye n'ubutunzi abona ko kwagura ibyo bivuko kuzokomeza ibisata by'ubudandaji muri ibyo bihugu buraca bugacana ayandi mu magara y'abantu ubuvyibuhe burenze obezite mu gifaransa butera indwara zitandukanye harimo n'iyivumbuka ry'umurinde w'amaraso muganga jean claude cishahayo asigura ko kugabanya ibinyobwa imfungurwa zirimo amavuta n'isukari biri mu byo umuntu afise ububyibuhe burenze yo kwihutira nayo ababyeyi ngo bokurikirana neza abana babo mu kubagerera ingaburo onera muco bashobora kubyibuha birenze igihe umubyeyi atabagereye imfungugwa cyangwa ibinyobwa bibaye urwaye ugasanga umuntu yavukanye utwo turemangingo ku rugero rwo hejuru runini rusumba rw’abandi bene uwo iyo umubyeyi adakoze ibyo abwiza gukora hakiri kare bizonagorana ntaco bazohindura ku buzima bwiwe kubera utwo turemangingo ntutwice utwishe no kuva kuburi kurica ubuzima bwiwe ikintu kimwe cyo gukora ni ukubikora hakiri kare bakamubuza gufungura ku mwanya ku mwanya bakamutuma kugira ibikorwa byo kunonora imiti ku mwanya ku mwanya ni ukuvuga ko abwiza kuguma ariko arakora akazi kugira ngo utwo turemangingo twiwe ntitubike ibinure byinshi muri we abantu bakuze nabone ngo bakwiye kumenya ko ibyo binjije mu mubiri bategerezwa kubisohora biciye mu kwinonora imitsi raba nk'abanyeshuri yahora mu ikaye aguma ariko arakoresha ingufu asubira mugabo amaze kuronka akazi aka ngenda agakora akazi yicaye hama agataha saa sita agafungura mbere ushimara no kukazi agasanga yanyoye icayi kirimwo n'amata agafungura umukate urimwo umurete canke ikindi kintu aho hose aricaye saa sita agafungura ku mugoroba asuye ku kazi mu modoka kwa kundi hama atashe muhira aciye mu kabare hariho n'ibimenyetso bimwe bimwe bituma umuntu aca atangura kugira akayabagu kenshi gusumba uko yahora aho usanga umubiri kubera bya binure bidatuma umubiri wisanzura mu gukora ibyo ukora haca hari ikintu cyuko umuntu umuntu yumva ashaka ashaka ashaka akamuno ca ntera abantu bose cyane cyane bakora bicaye mu mabiro atandukanye ntibagerageze kuja barafata n'imiburi buri gatatu mwiyinga bagire imyimenyerezo yo kunanura imitsi kugira ngo ibyo bagenda barinjiza mu mubiri wabo bibafashe kugira ngo umubiri wabo ugumure ari muzima ntibaheze basanga bikwegeye akarambaraye umuntu afise ubuvyibuhe burenze ngo ntiyoroherwa na gato muganga Cishahayo asigura ko indwara nk'iy'amakonyero canke y'igisukari zimubangamira ironona urukoba rw'umuntu ishobora kuba inyanduruko y’ingwara z'igisukari ishobora kuba inyanduruko y’ingwara ry'ivumbuka ry'umurindi w'amaraso indwara yibangamira uturingoti dutembereza amaraso mu mubiri w'umuntu mbere n'umutima ugashikirwa indwara y'amakonyero indwara y'ibihimba by'ihemero mbere rimwe rimwe irabuza n'abantu gusama imbanyi irindi inkuriki by'imbi ni byo kuba abantu nk'abana bahungu usanga bafise ibyo bintu twita ngo bamaribori ku mubiri abandi bana baramutwenga cyangwa umuntu akuze abyibushe cyane mu kazi aho agendera habaye bose ugasanga bari ko baramutunga urutoki bagira iki bica bituma agira n'ingorane mu mutwe hariho mbere bamwe bamwe mu bihugu bimwe bimwe usanga abo bantu bashobora kurwara indwara yihahamuka cyangwa ugasanga yagize indwara y'akabombwe ibiharuro bitangwa n'ishyirahamwe mpuzamakungu gitaha amagara y'abantu OMS mu mwaka wa 2016 abantu bashikana imyaka 18 bababa miliyaridi zibiri ku isi ngo barafise ibiro by'umurengera imiliyoni amajana itanu muri abo nyene ngo akaba bafise ubuvyibuhe bw'indenzarugero aha niho duciye turangiriza amakuru twari twabateguriye kuri uno murango mwakoze kuba mwayakurikiye tubipfurize ibihe byiza hiwanyu